13 лютого 2001 року пан Олекса Різників читає свої вірші. Ну, Ці вірші я писав, коли сидів у КГБ. В 71-му році був арештований. Ось третій зошит, вірш номер 79. За Рубікон. А Рубікон перейдено у брід. Так прозаїчно, так неромантично. Легіонер відсталий зупинився і помочився у воду каламутну, а потім сотню наздогнав свою, побренькуючи кованим залізом. Центуріон скосив на нього очі, хтось хотів щось сказати та полінувався. І римське військо далі почвалало, не зваживши на історичність миті. І тільки Цезар трохи постояв важливістю події перейнявся і подумав, і сказав, і написав Рубікон перейдено. Це написано було 3 3, 3 березня 72 року. Ось 80-й вірш. Живу невинний, як дитина, дівчат не бачу ані ні. Не п'ю горілки, біоміціна, не... хоч знаю, істина в вині. І отже, істини не знаю, не знаю, отже, в чому суть, але надії крихту маю, хоч келих істини дадуть. Упився б я, мов дяк церковний, до риз положення. А що? Хто раз скуштує плід гріховний, того не спинить вже ніщо. Третього, той самий день. 84. й Наслідування народної пісні. Гей на полі на ординським стогін крик лунає, козаченько молоденький від ран помирає, злітаються стерв'ятники, біле тіло їсти, а один примірився вже на груди сісти. Геть кажу вам, ще у мене моє серце б'ється, кров червона не застигла, ще по жилах лється. Ще я здужаю ні в року, руку підійняти і стерв'ятнику лихому хвоста відірвати я ще спійму вороного, загнуздаю в збрую, я ще вернусь до дівчини, міцно поцілую. Сонце світить, віє вітер, тирсую колише, ще козак глядить у небо, а уже не дише. Це теж 3 березня. 81. Мені поезія потреба, інстинкт, без котрого не жить рибину моря, пташку неба, мене поезії лишіть. Ну, в значенні позбавте. Сумує птах, рибина гине, і лиш поезія горить. Поет в думках ширяє вільно і може сидячи творить, тобто сидячи в камері. А це медитації, це вірш присвячений доні, да? Ярославі. Що там? Що там з тобою? Ніжність моя у кохтині червоно червоній, радість моя у зажурі, немов у хустині, крихітка хліба беззахисна перед дзьобами, жменя живої води перед сонцем південним, чистий листочок на дереві гусінню вкритім. Парость пшениці поміж будяків буйночубих, вогка белина, що виросла попри стежини, острів останній, куди я ще міг би пристати, котрий, як спаде вода, може бути араратом. Що там? Що там з тобою? Це 4 березня, номер 85 А ось іще один того ж дня, 86 номер. Щодня тебе бачити, близькість твою відчувати, усміх ловити, як ластівкен прорис у небі, погляд очей то сумних, то веселих, як сонце крізь хмари, рух твій доладний, як лані або оленяти, щастя безмежне. Змоги не мати тобі ані слова сказати, усміх ловити й боятись, щоб хтось не побачив очі відводить від погляду Твого, аби не здригнутись, в цьому теж можуть до тебе любов розпізнати. Що то за кара? Того ж дня, 4 березня, номер 88 Мої діти це про вірші. Живіть, сотворені у мені, тривайте роки і віки, сумні, тривожні чи шалені слова змайстровані в рядки. Я вас вишукував у мові, я вас кував, видобував, як тесля дошки вже готові, підгонив щільно і збивав. І у оздобі весноквітій, і у жорстокій боротьбі завжди несхитно, працьовито несли ви думку у собі. Вас було хаос. Хаос є вас, та я щоденно з вас творю повітря, воду, землю, єву, і ніч, і сонце, і зорю. Це не робота, мука просто натхненням скрашена одним. Ідіть у світ, плодіться, множтесь. Ви не підвладні вже мені, слова мої, мої криваві, і від мозолей, і від ран. Я вас шукав не ради слави, а ради правди і добра, і щоб потрапити до раю, затямте заповідь мою, творіть добро лиш, я благаю, як ні, хай краще вас уб'ють. Е, номер 90 5 березня. Сонет. Сьогодні знов не спав я уночі. Дивився на тебе подумки, звичайно, ловив твій порух лагідний і файний, і що згадав, не взнаєш ні по чим світанок той. Піднісши вгору чайник, ти п'єш із носика, на голому плечі краплина в сонця промені блищить. Я руку простягнув і мовлю, дай но. Ти сміхом прискаєш без видимих причин. Вода із вуст випорскує фонтаном і падає, стікає по плечі. Той ранок мені мариться буквально, як марились удень і уночі земля маланці, волику гуральня. 96-й ну, міщани, ну це написаний після знайомства з деякими свідченнями. Ці міщани здавен донині, ох, і радісно їм кісточки промивають в слині всім знайомим своїм. Той копичить життєвий досвід, той грабує його, тому всього разом не досить, тому надто свого. Той збира помилки великих, той сусідів своїх, о розбійники із великих, біографних доріг. Ви грабуєте без розбору кожен факт, ніби крам, щоб продать у підхожу пору, коли вигідно вам, можна збить собі капіталець на майбутнє життя. Вам не всовуй у дорота палець, клац зубами й відтяв. Що попало на зуб, зжували, ніби страву, яку ваша жалість подібна жалу, співчування, стрибку. Порозбійники і міщани у особі одній, вище щелепи, ніби лещата, затягли на мені. Вас міщани шкода соромить, мразь до сраму глуха. Та ви чули, хто жалоб стромить, сам від того здиха. О, а це якийсь жартівливий, номер 99, 8 березня. Не тюрма натюрморт, з вікон, гратів і морд, замилуєшся з вулиці нею. Ми прибули у порт. Тут виходьте, мілорд, вас чека наймодерніша келья. Роздягніться, зніміть, покажіть, розведіть. Ви, мілордом, лишаєтесь й голі. Тут не можна оце. Так що стати ченцем доведеться, мілорд, мимоволі. Одяглися, ходім, ось попрошу сюди. Ось канапа, параша здорова. Не тюрма, натюрморт з вікон гратів і морд. Ще й мілорда з'явилися брови. І сотий вірш це 150-й день сидіння вже. 150 минає завтра діб та кухоль пива. Ох, було б і свято, 150. Та й пиву б я зрадів, все алкогольне відсівають грати. 150 півлітра на троїх. Десь у під'їзді похапцем розпита 150, а поділити їх і кожен день по граму спробуй пити. Сто восьмий вірш кулачні бійці. 10 березня написаний. Виходимо гуляти, як на бій. Беремо кулаки, розслаблені в долоні, беремо м'язи, напхані у шкіру, і ноги вже настроєні стрибать. Виходимо гуляти, як на бій. З дороги геть усякий, хто слабий, а дужий, приготуйсь до оборони. Ми звикли вартість, кулаками мірять і замість грошей зуби рахувать. Несемо кулаки, розслаблені в долоні, ми ними славу виб'ємо собі, у них дрімають дратівливі звірі і звиклі, мов шаблі до боротьби. Лише намірся рух один зробить, лиш думку допусти об обороні, а вже кулак на скроні й на горбі. Виходимо гуляти, як на бій і м'язи запаковані у шкіри, і ноги вже натравлені стрибать, так прагнуть дії, що ли смерть, хіба їх може зупинити, якщо встигне. Йдемо, готові зуби рахувати, і черепи ламати, і трощити супроти нас, коли бажаєш жити, не слід ставать. Виходимо гуляти, як набій, Ми б так хотіли силу нашу змірять, та під лабу знюють зустрічні, мов раби, або ховаються лякливо у подвір'ях. Несемо кулаки, набряклі, ніби гирі, гуляємо, а маримо пробій. 10 березня. 113. <clears throat> Чуєш, мила, я бачити мушу, твої очі й усмішку живу. Пропечи мені поглядом душу, хай спечаткою тою живу. Я нічого другого не хочу, знаю, доля чекає важка, тільки б можна, заплющивши очі, ті пекучі сліди відшукать. Скільки б доля мене не носила, де б не кидала, завжди і скрізь я б сліди твого погляду мила, як оцвенцімський номер зберіг. 116, так, так, це 11 числа написано. Звідколи світ, звідтоді і брехня. Пролазить вправду, проповзає гадом, витворює усякі клоунади, щоб віритись за ночі і за дня. Звідколи світ, звідтоді також правда незрушна і могутня, мов броня, брехню підступну душить і спиня, але негідна знищити браваду брехні отої. Тупо, мов свиня, і самовпевнено, де передом, де задом вона собою правду витісня, підкопуючись хитро до упаду. Звідколи світ, звідтоді і брехня стоїть на рівних задом проти правди. 118, 12 березня написаний не штука зримувать слова, надать ритмічності віршеві. Крім цього, вимагає ще він чуття і думки, щоб впливати. Той вірш вважається взірцевим, що перешкоди прорива, якщо не сприйме голова, увійде крізь клапани серцеві, чуття і думка у віршеві, укупі щинюють дива натхненням, сплавлені вогневим, хто ж двоєдиність розрива, той необачно шкодить невід, і риба в дірку виплива. 126 номер не зачепи оту струну в душі, котра мовчить, натягнута до болю, як дріт електропередач по полю, як в пилорамі зубрані ножі, не зачіпай, не зачіпай, не випробовуй долю, бо, може, суд нечаяний звершить, вона з перенапруги аж дрижить, торкнеш і лусне, мов стручок квасолі. Не перейди доступної межі, хай відпочину досхочу і в волю. Мелодія прихована лежить, і не тобі її здобуть на волю. До інших рук я думаю, дожить. Вони зігріють, іншим не дозволю. Так, це було 15 березня, 129-й. Ну був би ти на місці мому, і ти б так само, але ж стій, у тім і справа, що при всьому я все ж таки сижу на цьому, тож суть у істині істині простій, у ситуації життєвій, у всьому, всюди і завжди є грати ніби не суттєвий, а колосальний вододіл. 15 березня. А ось номер 130 бо сьогодні скінчено діла. Підписано і баста. Уже замовлення пішло на зошити і пасту. Уже підніжка відбулась лишилось тільки впасти. Ніяких змін, ні потеплінь, не так, як у природі. Мені ж про це лиш звід тоді із осені ще ходить. І море сонця, і тепла. Я певен не зашкодить. 15.3. 136 вірш. Оце і все. Знайомлюсь з справою. Читаю пещені томи та хочу пам'яттю дірявою усе схопить і заярмить. Переглядаю все допитливо, як ніби мацаю по дну. Читаю все і ніже титли я, і ніже коми не мину. А за вікном весна вривається, на місто йде на абордаж, і так на серці людським грається, як на бандурі саботаж. 16 березня. А ось 138-й пісня народна, музика модна. Ой ти гарний Семене, і десять біля мене, в тебе мудра голова, трошки в мене вигравав, в тебе мудра голова, трошки в шахи вигравав. Ой ти мудрий Семене, Щось хотів ти від мене, а не вийшло нічого з залицяннячка твого, а не вийшло нічого, ані цього, ані того. Ой ти, бідний Семене, дослужився у мене, поцілуй же ти мене у містечко у одне, у місцину у одну, нецензурну, бо срамну. Це 17-го 17.3. Це присвячено тому, що сидів зі мною в камері. Стукачу, стукач сидів. Ой, Боже мій, 140-ва. Приголомшлива радісна мить. Оженився нарешті митя, щось у серці моїм щемить, Не зібрав я із нього мита, десь увесь факультет шумить, та і як йому не шуміти, що найкраще з дівчат зуміть у житейську пучину змити. Оженився дружище, митя, приголомшлива радісна мить. Митя обухов е, одружився на Марії Овдієнко. Це потім вони моїми куми стали. 156-й В'єтнамське моління. Буддо, Велерукий, поможи нам, по людях стріляють, по машинах, бомбардують дамби і хати нам, розсуди нас, нівечать, плюндрують наші села, кулі обривають сміх веселий і влуча осколок в поцілунок, юнок топчуть, наші заміри і мрії, і вогонь нас палить, а не гріє, нівечать, плюндрують наші душі, душать. Б'є снаряд по трунах, як по струнах, реквієм викрешується трунний, реквієм усотується в тіло, кари, кари молимо змертвіло, Буддо велерукий, що моління в тебе десь не серце, а каміння. Нам одне лишається робити, бити 28 березня. 157-й сон. Оце такий якийсь знаковий вірш, бо тут <clears throat> та моя фраза, яка вже зараз стала знаменитою. Е, а він рубав урочисто і гнівно, і погляд його втіхою сіяв. Ти винен тим уже, що українець, і ця вина з народження твоя. Йому я не повірю до загину, що ми злочинці, мій народ і я, що є антирадянською Вкраїна, зростаюча республіка моя. 28-го третього. 166. Про вміння плювати. Це вміння хитре, хочу вам сказати. Плюєш не впору, не туди, де треба. То проти вітру він верта назад, то плюнеш вгору, потрапляєш в себе. Опанування техніки плювка було важким, як відчима рука. Тепер на носі зарубав девіз, плюю униз. 31 березня. Ну, Це вірш присвячений тому подільнику, який каявся, каявся. Що... Е, номер 172 це щось робить і каятись не варто, краще вже нічого не робить, бо коли робота не до жарту, бо коли робити, як раби твердо знати, що і для чого мусиш, непомильно здійснюючи план, впевнено закручуючи вуса, раб в роботі, а у вірі пан. А в що б не грав ти, в шахи чи у карти, впевненість у власнім вигранні мусить у тобі стоять на варті, як внизу козацькі курені, ти на ній, мов на вершечку хвилі, пронесешся з моря до землі впевненість і віра власній силі, є вода і твій насущний хліб, тебе з чого з голоду подохнеш, тебе з чого висиха життя, як пішов кудись безповоротно, впевнено, без сліз і каяття. Знай же твердо, що й для чого мусиш, невідпорно свій виконуй план, впевнено закручуй вгору вуса, раб в роботі, а у вірі пан. 1 квітня написано це було. А ось іще один, теж від, відносно того каяття, 177-й. На кожному латий шолом, і кожен з нас шаблю має, один рубає до втоми, той спіхов не добуває. У того з крові і ржава, у іншого від безділля, для того в будні держава для іншого лиш недільник, бо гноми не знаєм, хто ми. Буває, й знать не бажаєм. Вітчизна це те, за що ми разом відповідаєм. Це наша спільна дідизна, загальна, нагальна справа, обов'язок наш залізний, істотне, природне право. І хто занедба дідизну, хто хоч би на день забуде злочинцем нині і прісно, і во віки віків пребуде. На кожному знати лати з народження і до смерти, лиш дурень дума то латки, і вперто їх хоче здерти, оттямся, не варто драти. Невже тобі не зрозуміло, то наша сорочка, брате, ота, що ми в ній вродились. Це написано 2 квітня. 182. Ну, шукання у наших словах, у наших писаннях якогось підтексту. Ми риємось, ми риємось, ми критики, кроти, у ґрунті ми шукаємо підґрунтної води. А хай їм чорт, гризем, як торт, найвищий сорт. Не видно морд. З підґрунтям тим дійдемо до біди. Учора я в товариша загризся мимохідь. І бачу, там внутрі його під ґрунто той лежить. Він, мать, заснув і не почув, як гризонув і проковтнув. А що ж мені теперечки робить? Сказати про побачене, візьмуть його і все. А хто мене із вудкою на річку підвезе? І з ким я там по банці дам, якщо продам, така біда. Отак, бува, в житті не повезе 2 квітня. Тут вірш 190 про нову релігію. Як вона починається? Нова релігія вітрила підійма, хоч і вітрильника самого ще нема. Та море є, попутний вітер віє, на березі бухикає месія і хусточкою соплі ветера. Над ним турботливо схиляється стара, булавкою прищіплюючи комір, з бугра якийсь і удовидий комік, знущаннями і кпинами над ним ненависть роздува до сатани. Гай-гай, пішло, попутний вітер віє, німіє, зуби зціплює месія і кулачки мов нових серця два, ладні забитися і випустить слова. Це було написано 4 квітня, а ось 195. Це вірш досить такий вже відомий. Коли потяте на шматки, докупи знов зібратись хоче, плазує палець до руки. В орбіти втискуються очі, коли вправляється кишка і мозком звивини проходять все місця власного, шука, аж стогне, а таки знаходить. Коли із горем пополам усе порубане збереться, коли із неба кілька грам води живої десь пролється, і груди, хлипнувши, вдихнуть, і серце вдарить, як на сполох, тоді прочуміє від сну. Протверезілий раптом ворог чатує погляд, стогін, рух, ще несвідомі і невмілі, бере сокиру знов до рук і нахиляється над тілом, і знов, як перше, як колись, не даючи прочунять, хекне, сокира шваргоне униз, і череп, ніби диня репне, і знов, як перше, як завжди. Дрібненько тіло порубає в чотири кінці, що куди, порозкидає, і з матюками витре кров, і з матом ляже подрімати. Поки шматки зростуться знов, щоб знову встати і рубати. А цей вірш Караванському присвячений 201-й. Що ти хочеш зробити, мій патроне, мій королю? На розбитих терезах хочеш зважить щастя, долю? Гей, вітри летять вітриська з півдня, півночі, зі сходу, повертаються вітриська з непочатого походу, той безногий той бездушний, той без сорому, каліки, розгубили все, що мали у поході недоріки, розумові імпотенти, прихлебателі духовні, сірі в вірі, лиш зухвальства, певні й повні, що ти зможеш. Що ти зробиш, мій патроне, мій королю, подивися всі скарбони, повні меду, алкоголю, подивись твої терези розкачалися на вітрі, на хустину, а бодай я сам сльози витру. Із поеми, так, а цей вірш написаний 7 квітня, а ось 204-й із поеми Батухан, яку я тоді почав був писати, стоптала копитами татарова угіддя руські діточок маленьких, попогуляла шабелька крива по їхніх татах і по їхніх неньках. Тумени налягали, як тумани, міста спалили, обложили душі вже сто століть, висвистують аркани. Тут треба розуміти, вже сім століть висвистують аркани, на горлі затягаються і душать, волають ненароджені русини, що мали б народитися і жити, скалічені в п'ятнадцятім коліні, каліцтво в генах програмують дітям. Кровоточивих ран уже немає. Страшніші рани, силу й розум точать. Вже сім століть облога душ триває в стількох ділах, Батия знати почерк. Котилася повинна голова, забули люди, що то сміх веселий, стоптала копитами татарва, угіддя руські і тіла, і села, от тільки душі не усі здались. І стільки русичів за мурами душевними зуміли, як не ліз туди чингіз, порядність, совість, чесність не здешевити, і з кожною весною десь в Русі чиясь душа ступає на пороги, і ніби шкаралупу на яйці чи кригу на ріці, зрива облогу. 8 квітня це написано. Нуба 206. Твій образ, твій стан, твої очі, що хвилини, що миті сяють для мене, якщо мене хтось зурочив, хай буде благословенний. Це 8 квітня. І ще уривочок із Батухана, 241 вірш. Жалість. Ганьба, бридня, рубати, топтати до пня, з землею зрівняти хати, не дати і хати, не дати води ковтка, русинові смерть швидка, єдиний шаблюки змах, розтято навпіл попах, Батиєвий сві... суд швидкий, ледь видимий рух руки і голови вояків безмовно кричать з боків, ні, з кілків. Пробачте, так, це у нас яке число? <clears throat> Це 15 квітня і ось іще 244-й ще один уривочок з Батухана. По оба боки шатра піднялися два копра, насипані із голів, приймає бату послів, простують в вшатровані, немов по тонкій струні, а з гір тих голів страшних впіряються очі в них, і німо кричать роти, розплати катам, брати, і риси знайомі б'ють, по серцю послів русі, викрешують лють, як суть, і помста свербить в руці, ступають посли у злі а очі пасуть послів, і щілки чужі, малі, із того світу свої, великі, як із ікон, щоб в них помістився жах, і їхній влає скон, всади ножа за ножа. І сотні червоних вух напружують мертвий слух, почути, коли не бій, то хоч без крегіт зубів, простують в шатро посли спікаються трупи слів, і кроку послів не чуть, вони не йдуть, а течуть. Це руські течуть посли в небаченім ще руслі, поміж крутих берегів, із руських таки голів. Ой, що за ріка така нового путі шука наїзник лихий та кат і цю ріку ошукав. А ось 304-й. Це сонет. Люблю зародження вірша, якесь слівце в сільце трапляє, чи думка думку упіймає, чи настрій слід лункий лиша. Це ніби вітра подих в гаї, душевний спокій поруша, і прокидається душа, і сили всі свої кидає, як ніби хоче від коша чужинцю дати. Так буває, з піщинки скойка виверша, придивні перла, як у раї. Люблю дивитись, як зростає перлинка нового вірша. А камінна баба Скіфська, номер 317. Віки стоїш камінними руками, прикривши лоно, трепетне своє. Невже у тебе й замість серця камінь і всює, і всує груди, хоч вони і є? Чому стоїш усім вітрам відкрита, закрита лиш тому, котрий би міг тебе, камінна бабо, запліднити, продовжити життя твоє дітьми? чому стоїш? Це не твоє призвання, стовпи і гори є, щоби стоять народження, кормління і плекання. Це місія сотворення твоя. Ти ще стоїш, а вже тебе немає, бо на собі урвала ти життя. Так неродючу яблуню зрубають. Родюча плід прославить у віках. Так, а це тут кілька шматочків із імперії Ракова пухлина. Це така як поема Рак або канцер по-латині. По Злоякісна пухлина епітеліальної тканини. Рак пророщує навколишні тканини і поширюється переважно по лімфатичних судинах. Це з енциклопедії. Мотто. Перше. Імперія, мов ракова пухлина, метастазує на слабинах душ мутована ордою Московщина заражує князівства до окруж, і ширячі міазми і маразми тече людоподібна рабоплазма, у твер в Рязань, в Казань і у Литву, всестрічне обертаючи в жратву. В поживу для своєї розбудови, так сарана, з'їдаючи траву, і всю рослинність рощ зеленокрову нарощує потужність біомаси і множиться, і множиться тим часом. Друге. Історію читаєш, огортає тебе якась провина, гріх, вина. Ти рус, русин, і ти відповідаєш за все, що понакоїла вона імперія, твій виродок, твій виплід, пройди світ кров'ю, випаяний в битві, що йде по трупах, і на них зроста, що сам стає господарем в гостях, що кравши сам у кражі винуватить господаря, сам розпина Христа, щоб згодом перед ним колінкувати. Пройди світ той, імперія ота від твого кореня, о Русь моя, зроста. Третє. О Русь моя, моя ти Україно, що почалась від скитів і полян. Це ти післала князівські дружини в залісся те, де ліс, мов океан, де пробували мирні угрофіни, по суті, справді Богу душу винні де сталась мішанина ста племен, де розчинився київський наш ген, де звалась мішанина руські люди. І ця належність русам з тих давен бентежить московитам гордо груди. Москва давно Росія, але й досі живуть там руські є, хоч мали б роси. Четверте. Бо ж русами підкорювані роди, мордвинські, фінські, дикі і слабкі, ставали руськими панам в угоду, занедбуючи предків і батьків. Отож хизується я фін, но руський. Ти ж фін ще дикий, і до мене дзузьки. Ховайся ліпше в хащах живучи, а то сконаєш в мене на мечі за неналежність русам гоноровим. Так гавкає на вовка пес дворовий, бо стало головним не хто, а чий. Історію читавши, бачиш в скрусі все більше руських і все менше русів. П'яте. 169 весною у березні 12-го дня коли й не пахло тою ще Москвою, случилася диявольська бредня, ростово суздальці, сини, незвані звалили матір, Київ, хтиво, п'яні, погвалтували, мов скоти чи пси, святую матір городів Русі. І ще живу обра обризли, а обгризли, розговілись і, потоптавшись по її красі, покинули вагітну, зрозпачілу. Таке пізніше не зуміли втяти татари і монголи разом взяті шостим і ось одна, мов жертва на закланні, збезчещена, зневірена, живе, народжує з того кровозмішання, таке, що Боже нелюда сливе, і сіється те сім'я у століттях, і проростане нежданно в рідних дітях, мов із води вигулькуючи знов, в узрадництві, в байдужості воно, в безпам'ятстві, в бедляцтві, в яничарстві у тім, що, опустившися на дно, не мислимо о царстві і лицарстві. Бува до себе, в душу зазираєш, і паросток мутований зриваєш. Сьоме. Росією, назвавшись, московити привласнили історію Русі, і Києва Південного, і Скитів. Отак стає господарем сусід, що менш лишалось генів українських, то більше проступало рис ординських в характері, у звичаях, в биту, то більше слів про Русь, оту святу, про метрополію, прокляту і любиму, чий дух стремлінь до вищого притух що гиділа за лісом несходимим. Я буду матір'ю і Києву Москва, із рук ослаблих прапор вирива. Восьме. Це все одно. Це все одно, якби діяння Риму від Ромула і аж до наших днів, не маючи ні страму, ані стриму, Румунія, прищеплена на пні імперії, взяла і проголосила своїми. А невірам пояснила, що корінь слів при мінімумі змін у Рома і Романія один. А отже Рим прищепа, хоч не юна. Що давній Рим то Бухаресту син, а італійці то малорумуни. Так матір'ю Москва хотіла стати та стала злою мачухою, катом. катом. Дев'яте. Не треба володіти суперхистом, щоб зрозуміти слів наступних зміст. Для Києва був Новгород новмістом. Є для Росії найстарішим зміст. міст. І саме ця найстаршість дратувала Москву, що комплекс нищості плекала, бо ж світ увесь так і дивився на ню, як вискочку, як моську, парвеню. Слонів навколишніх ця моська незугарна, навколішки турляла день при дню. Ох, не одна була б там справа карна, та переможця хто судити може лиш той, хто переможця переможе. Десяте. О Новгороде місто віченосне, що далось на поталу москалям. Як сплюндрував тебе, як знищив грозний. Та це була не першою із плям, що москалів історію складали, бо найпершішу пляму накаляли Владимир Суздальський і їхній князь Юрко, що п'ятирічним трапив хлопчаком на ту далеку і холодну північ, зріс довгоруким, став царком, божком для скорених тубільців, чудій, фіннів, з яких творилась нація рабів. Їх Київ зневажав і не любив. Одинадцяте. Та нелюбов намітилась давненько, і суздальці сприймались як чужі, та й і вони не мали Русь за неньку, воліючи у Києві не жить. Андрія Юрій князем в Вишгороді був посадив, так тязь той, ніби злодій, ікону Богородиці украв і аж заліз у суздаль почухрав. Він ту ікону зніс на вищий рівень в каміння, в перли, в срібло увібрав, а золота самого тридцять гривень на ту ікону, бранку, наче пляша. І з тих часів Владимирською сташа. 12. Бо в церкві Володимирській ікону поставив князь, і ось в чим дивина. Впродовж Впродовж свого почесного полону лишилась чудотворною вона. Москва її вважа за найсвятішу з усіх вікон, украдених пізніше. Бо ж діточок, відвідуючи мать, вважа за гріх, вважа за гріх чогось та не і мать. А ми то щедрі віддаєм святині, он Польща пирогощу досі ма її зве Ченстоховською донині. Це ж треба так зуміти і уміти прийти, побачити, і мити, і іміти. Тринадцяте. А мова Божа утворили кашу з божественно чарівної вони де двоїна, де кличні форми наші, лиш акання і какання одні. Там кожне е нормально європейське звучить, як є. Бері, бегі, плебейський, а наше и нормальне в гостроті, аж рота ранить. Сіла, сінь, прості. В інфінітивах зовсім загубилось кінцеве и і стало ті із ти, Ходіть, кричать, чи ж зовсім здичавіло, печ леч, почуєш, аж проймає дрож. А із ложи то й зовсім стало лож. 14. Було глаголь, а стало г раптово лише й зберігшись, що у слові Бог. Із білого вже білава в родовім. Тож Г звучить у іпостасях трьох, а В в кінці, як Ф звучати стало, так дров серед лісов поналамали, спокійні зовні фінни і мордва. Цю правду, цю справу довершила вже Москва, коли була під владною ордою татарські позичаючі слова, і, схоже, з однією лиш метою, щоб не вгадав я, чувши, а тварі, що треба відчинить чи відварить. Це написано десь у 1900. 87-му, 8-9 роках. А називається воно Зона імперії. Тобто зона як табірна нібито, але імперія ж вся була зоною. На цьому кінчаю. До побачення. Василю, пока. Побачення.